أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات آمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون إن خير كلام كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ناش gospodar je jedino zadovoljan sa islamom. Neće drugu vjeru priznati osim vjeru islamu. Zato se islam i napada. Teško je, braću, govoriti kada je čovjek nemoćan zbog svojih grijeha da nešto uradi. Vidimo šta Allahovi neprijatelji radi. Vidimo njihovu kulturu i civilizaciju koja im dozvoljava da se življavaju na djevojke koja nije još možda ni islamski zrela ali mogu to da rade Allahu i Želešanu neprijatelji jer doista oni imaju posla sa ženama i sa djecom nemaju plavu posla s ljudima pa zato je ovaj umet iz dana u dan dobiva dokaze da nema providna dana i nema sigurnosti na dunjaluku dok se narod ne prihvati žihada na Allahu subhanahu wa ta'ala putu Pa od toga i kažemo, obstojnost toga ummeta je u vođenju džihada na Allahom želešanu putu. Jer ta oholost i taj kufr koji je neprijatelj Islamu do sunnjega dana ne može se ohladiti ničim drugim osim s onima koji nose jak iman i koji brane svojim imecima i svojim životima ovu plemenetu vjeru. Zato, vraću, molim Allaha Želešanuhu da nam vjera bude kao vjera Halid ibn Velida koji je ratovao i to je jedan od dokaza da se ne gine kad mi hoćemo nego se gine kad Allah subhanahu wa ta'ala propiše Halid ibn Velid sejfullahi maslul isuka kana Allahu sablja nikad nije bitko izgubio Što znači nikad iza bojne nije zostao, stalno je bio u ratu. I rekao je poznatu izreku, tako mi Allaha, draže mi je da se borim jednu noć na Allahovom putu, u kojoj držim štit i borim se protiv Allahu i neprijatelja, nego da oženim najljepšu djevojku koja je me poželila i ja sam nju poželio. To je Halid ibn Walid, koji iza svake bitke dolazi i istresa svoje odijelo, jer zna da treba nešto donijeti dobri dijela na sudnji dan i ostavlja u vasije da mu naprave jastuk i stave u kabor kako bi imao nešto od dokaza kada dođe svome gospodaru. Zato, braćo, da je mogao ikako umet ustiti drugačije, ne bi Resul sallallahu alaihi ve selleme toliko krvario, ne bi se toliko ratovalo i ne bi se toliko posticalo da se ide u borbu da je ikako drugšije moglo što znači da niko ne može bolje razumjeti vjeru od Rasula sallallahu alaihi wa sallam a on je rekao sallallahu alaihi wa sallam neće narod ostaviti džihad I, ili kako se kaže u početku hadisa ako se uzmete ako se budete jeli, bavili nepoštenom trgovinom وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَبِ الْبَقَرِ i uzmete se za repove krava وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ a ostavite džihad na Allahom želešanom putu doće poniženje Allah Želešanu će spustiti poniženje koje se neće dić, dić do onoga momenta hatta tržu ila dinikom Tako stoji u hadisu. To se ne vratite svojoj vjeri, a na vjeru se misli džihad na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Znači nema vjere i vjera ne vredi u kojoj nema džihada na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Jer je to sistem na koji se može najraše ovaj, osigurati gorava u džennetu. Bez ikakvog rizika, nema iskušenja u kaburu, Nema straha na sudnjeme danu. Nema ti svih problema koje će imati ostali smrtnici koji će umrijeti. Direktan odlazak u džennet. Posebni stotinu deređa koje Allah subhanahu wa ta'ala stvorio za mužahide. To ne može niko drugi dobiti. To mogu samo oni koji su dali talak dunjavku. Šta radi sada naš brat? Šamil Vasajev. Šamil Vasajev naš brat Hatab, kakav je njihov život, gdje će oni ovu noć provesti, kakve su njihove misli, šta oni imaju sa Dunjalukom. A jednog smo ummeta, jedan nam je vjera, jedan Kur'an, jedan poslanik, jedna kibla. Oni žive jednim životom, a mi živimo potpuno drugačijim životom. Nešto nije u redu. A to je samo jedan mali broj ljudi. Neko je u zabudi. A oni sigurno nisu u njoj. Zato, draga braću, teško je samo čitati izveštaje i puniti svoju dušu i prsa informacijama koje se urežu i ne mogu lako izaći jer mi smo, bar imamo tu osnovnu kariku, klanjamo pet vakat namaza, pa mora ostaviti traga takav jedan čin na vjernika. Ali, braću, treba da znamo da kao što se ljudi odazivaju u vjeru, jedan po jedan, tako se odazivaju ljudi u džihad pojedinci, jedan po jedan malo kad jer kada je došla ida jae nasrullahi wa fath wa ra'ayta an-nas yadkhuluna fi dinillahi faja kada su znači došle skupine u islam od nas su to ashabi pretumačili da se nešto mora krupno desiti da je znači vjera toliko ojačala da onda oni slabići ulaze u vjeru jer to je njihovo pravilo oni dogod vide smo slabi da nemamo snage oni se ne odazivaju. Kada vide moć u islamu, onda jel, se odazivaju. Krupan događaj je bio smrt Rasula sallallahu alaihi wasallam. Što znači kao što se ljudi danas odazivaju pojedinačno u vjeru i teško uđe pa stotinu predrasuda, e tako je još gore kada je u pitanju džihad. Zato mi nastavljamo da upotpunimo ono što smo zanijetili inša Allah da pored oni pred uvjeta o kojima smo govorili dopunimo šta će nam još biti potrebno da kompletiramo svoju ličnost ako u nama bude iskrenosti jednog dana izađemo u bitku na Allahovom putu da znamo šta trebamo ponijeti od obskrbe koju Allah Žešanu traži da se ponese bilo da je duhovna ili da je fizička. Prošli put smo govorili da nema muđahida ako ne bude spreman da se bori proti svoje duše. Da je natjera na znanje, rad po znanju. Drugi je pozdira tome znanju. I borba, i borba, i sabor za to o čemu se uči i ono što se praktikuje. Večera ćemo govoriti, inša Allah, o borbi protiv šeitana, i tim deređama koje trebamo izvršiti da bi ga ostranili da nas ne odraća od vakve dobre zadaće. Prvo što trebamo u borbi protiv šeitana jeste da se borimo protiv njega jer on želi da nam ubaci razna, razne šuhbe u našu vjeru pogotovo akidet, pogotovo u iman. Tu moramo biti jaki da ga pobjedimo, jer dolazi sa idejama, mogu biti poginti, pa nije to baš tako, ma nije vakat. Možeš ćeš ti poginti, a neš biti šehid na Allahom putu. Zatim razne druge, razne druge sumlje ubaciva čovjeku. Imaš duga, treba ženu, hraniti. I to je džihad. Treba sa babom pit kahu svako jutro. I to je dobročinstvo roditeljima. Trebaš na hađ otići, nisi hađ obavio. I tako dalje, i tako dalje. Da ne govorimo kad počnu sumlje, pa ne može biti samo deset ljudi u pravu ili jedna mala skupina, a sve ostalo u zabludi. Nemoguće je sad u ovo vrijeme se boriti protiv tolikih nevjernika. Treba čekat neko novo vrijeme sve su to jeli sumnje koje pokušava šeta da ubaci u naš iman, u naš akajid kako bi se uspavali rekli stvarno, sad je vakat da pričekamo, doće neko bolje vrijeme doće Mehdija i on će reći hajmo žihad i onda ćemo se svi odazvati zato prvo ono što smo rekli prije toga mora biti jako znanje Zatim rad po znanju, jer šeta se toga boji. Zatim pozivanje da ojačaš, da vidiš da ova vjera ima svoju snagu. Da ima više onih koji će punije teret. Jer nije isto kad jedan čovjek nosi i kad počnu nekoliko njih da nose isti teret. Puno je lakše. Zato čovjek mora da se dobro bori protiv šeitana i da ne dozvoli ove sumnje da uđu s bilo koje strane, jer one čovjeku razviru u vjeru, zadiru u vjeru i odlačuju ga od najvrijednije stvari u smanu, a to je džihad na Allahom subhanahu wa ta'ala putu i to je najbliži put do našeg gospodara, to je najbliži put do dženneta. Zato treba ići tim prijekim putem, a ne uzimati se za obilaženja jer kogod ode za obilaženjem može se često te za zaluta. Druga strana preko koje dolazi i pokušava šeitan i gdje mu moramo odoliti i gdje ga moramo pobijediti jeste da se borimo protiv njega jer on je Allah ga ubio onaj koji raspiriva strast uljepšava čovjeku dunjaluk uljepšava ono što ima na dunjaluku. Tako da čovjek veli ako odem u džihad, kako ću bez žene, kako ću bez lijepog auta, kako ću bez tople vode, nema papira tamo nigde na liniji, jel? Nema tuš kabine, se mogu okupati svaki minut i tako dalje. On raspiriva te strasti, Allahov neprijatelj, lanatullah alaih, kako bi s te strane prišao ljudima i otežao je i jednostavno da kažu mi ne možemo, mi smo ljudi koji ne možemo izdržati temperaturu u Čečeniji, mi smo ljudi koji ne možemo da se naviknemo na tu hranu, ne znamo njihov jezik, daleko je otiš, zima je, nemaju li oni dovoljno oružja, Sva ta pitanja dolaze upravo iz ove bolesti, a to je bolest strasti, jer šeitan potpiriva to da jednostavno nema potrebe da ideš jer ne možeš da izdržiš takve jedne uslove. Zato čovjek mu'min da bi odolio da bi odolio Allahovom neprijatelju šeitanu mora da zna da strastima mora stati u kraju mora da zna da nema pretjerivanja ni u čemu. A pogotovo za onoga koji se strema da uzme za najvredniju stvar u islamu džihad na Allahom putu. Treba da takva duša bude spremna da se zadovolji sa onim što ima i da bude skroman. Da ne nauči svoju dušu na prohtjeve. Jer Arapima sada kad bi zabranio tepsi i rižu, oni bi se svi selili iz arapskog, arapskih zemalja. zemalja. Samo nek nema pepsija i riže, gotovo je. Zaposli i čafir sa nečim, na primjer, iako je halal. I onda se bez toga ne može. Ja sjećam u jednoj od bitaka, bosanski, naime, pravilo je bilo, jel, da se podvuču braća do linija prije sabaha, zatim klanjaju sabah posamo, jel, jer ne mogu džemati, jel, blizu su, kjafirski ušiju, I nakon toga treba da počne bitka. I nakon klanjanja sabah namaza, normalno vlada ona tišina, jer svak se obračunava sa sobom šta će biti, jer mu to je zadnji minut. I tako dalje šta će sa njim biti. Odjedno se zašao jedan glas, zvuk, pa su braća pomisla da su otkriveni, da su počele grana, granate od doliječu. Međutim, brat je iza leža, pokucao prvo do sebe, kaže, brat, bismillah, tepsi on ponio jednik jednu litru trojbe kako se je prebrcao jel po ona je normalno jel se izmuškala i kada je pošao da otvara ona je zvuk je toliko ovaj udaju da su vraća pomisla da je granata ovdje imamo jel ovaj ovako je malo zanimljiv slučaj normalno ovaj brat je mogao bez toga tu ima jedna jedna ovaj korist jedna povuka da je brat u takvim momentima spreman da razveseli braće. Da mi idemo u ženitbu, ne idemo mi nigde drugo, idemo ako poginemo, ženimo se. Jel? Ako poginemo, pobjednici smo i tako dalje. Pa on hoće da prije te tiranije, jel, napravi veselje. I to nije pokuđeno. Jel tako? Ali govorimo, ako bi čovjek bio ovisan i bio od onih ljudi koji jednostavno, kao što je bilo kod nas slučajeva, dolaze ljudi, kažu, znaš šta, sve volim, ali ne mogu se duhana, duhana nikako proći. Ne uzubila Bog mu postao duhan. Ima ovo sve ostalo, klanja, ima gradu i tako dalje, ali ne može se proći duhana. I pogledajte kako presiljivom, ovaj, presiljivoj stvari on robuje. Ne može da, kako će onda takav odoljeti drugim iskušenjima? Sigurno da će biti teže, jer kad na tako malom iskušenju pada, onda kad dođe u velika iskušenja, sigurno da neće, da neće moći uspjeti. Što se tiče ovoga prvog reća, da šeđan ubaciva sumlje u vjeru onoga ko hoće da bude mužahid na Allahom putu, lijek za to je jakin. Lijek za to je da se čvrsto vjeri i ima jako ubjeđenje. Jer inače vi znate, tamo kad učimo iz akide, da jakin potiskuje sumnju. Pa kad čovjeka upitamo imaš li abdest, on mora da zna tačno ima li nema. U redu što on kaže ja želim promijeniti. Ima ljudi kada je boli nema promijeniti. Ama mi hoćemo da ustanovimo imaš li ti ili nemaš. Ako kažeš nema, moraš da jednako jednako promijeniti. Znači na jekinu moraš biti, ali u ovoj vjeri nema sumlje. Ako kažeš ja imam abdest, ali volim da promijenim, imaš nagradu za to. Ti nisi gubitnik. Ali ne smije čovjek da bude u tom teredudu, jel? da bude u toj sumnji, u tom šeku, neodlučan, ne zna šta je, ili ima ili nema. E tako je ovdje, kada god dođe neka šubha koju šeta, ne sumlja, pokuša da ubaci iz bilo koje strane, čovjek mora da je znači prije kino. Jakim ubježenjem. A ubježenje neće opet doći ako nema, ako nema prije toga ispravno znanja i rada, i rada po tom znanju. A što se tiče lijeka za ovu bolest, strasti jeste sabr. Da čovjek osabura na ono nešto potpiriva, potpiriva šeitan. Nije nama lako. Dovoljno nam je da prođemo jednom bečom i da vidimo na milion grijeha. Međutim, ako čovjek bude sabir, ako bude onaj koji će stalo saburat i kada god vidi grije, kaže, stao filoma. I kada god vidi da se raspiriva strast, bilo je da je to neka reklama, bilo je da je to neko posebno jelo, bilo da je to ovo ili ono, bez čega se može, i da ne bude ovisan o tome, to može jedino to može jedino da pobjedi da pobjedi sabrom Allah Žešanu kaže وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ kaže mi smo od njih učinili imame, predvodnike koji pozivaju po našim određenjima. A zašto smo ih učinili imanima, jel? Zašto je Allah neke ljude učinio imanima i predvodnicima? Lema sabaru, okeanu bi ajatina i uklinun. Zbog sabora i zbog jekina se dobije ugled i na dunjaluku i na ahiretu. Jer onaj čovjek koji ima sabr, zato Allah što mu kaže, ja iho ljudina amenu, osbiru wa sabiru, Naši, o vjerite, saburajte, opet saburajte. Jer i kafiri saburaju, ali tvoj sabir mora biti iznad sabora kafirskog. Znači, da ga pobjediš u saboru u tome si ti, jeli, pobjedio. E tako je u grijemu. Strast želi da te privuče. I ti saburaš do te mjere dok strastima se više dojadi, do dodvarat, jel? I okano se. A zatim druga stvar jeste jakin. Jer čovjek sa jakinom ima vrijednost. On je smiren. On zna da se ništa ne može desiti bez Allahovu džarašanu određenja. On zna i vjeruje po znanju da će ova vjera zavladat. On vjeruje da Islam neće propast zbog njega samog. I ja i ti ništa ne značimo da se ne umislimo da smo mi neko je nešto. Mi smo samo jedni, jedne sluge za Islam ako radimo na Allahom puru. A ako ne radimo, onda je samo šteta po nas. Pa zato ako neće, neko hoće ostojnost i hoće ugled dunjalu kaj ahirata, alaihi bi sabr vol jaqin. Nek se dobro drži sabura i nek se dobro, nek se dobro drži jaqina. Jer znamo, braću, da šeitan je Allahov neprijatelj koji živi do sudnjega dana. Ima svoje marifetluke, i zna za svakog groba kakav recept treba upotrebiti. Zato mi stalno molimo Allaha Želešanu da nas sačuva šeitana. I nikada nismo sigurni da ćemo biti jeli, sačuvani, ali molimo Allaha stalno i znamo iz ljubavi prema svom, iz ljubavi prema svom gospodaru i lijepom mišljenju prema njima Azzeođel, da će on onoga ko traži pomoć sačuvati od ovoga prokletog mahluka. Allah Đelšanuhu kaže za šeitana inne šeitana lekum adu fattahiduhu aduva zaista vam je šeitan otvoreni neprijeten pa ga tako i uzmite čovjek kada zna da, da ga neko mrzi uvijek se nekako prema njemu ponaša jeli ovaj uzme svoj neki neko ostojanje prema njemu e tako i treba prema najvećem neprijatelju a to je šeitan uzeti taj meukr, uzeti taj stav da budemo neprijatelji prema njemu i šta god on naredi mi kontriramo. Oto da jest, on jede lijevom rukom, mi jedemo desnom. On ulazi u jeli u kupatila i tamo gdje se vrše nužde, ulazi desnom nogom, mi ulazimo lijevom. On ulazi u kuću, kojom nogom? Lijevom, a mi ulazimo desnom. On izlazi lijevo, a mi izlazimo desno. Znači, kontriramo u svakoj stvari Allahovom neprijatelju, upravo radi toga da nema sa nama ništa zajedničko. Zato je poslanik alaih salatu wasalam, šta je god radio, dao u prednost desnoj strani. Najviše smo tu da kontrira šeitanu i umetu šeitana, a to su, a to su židovi. Zatim dolazi vraću džihad protiv kafira i monatika. Što se tiče borbe protiv kafira i protiv monatika, ima više vidova borbi protiv njih. Ovdje su navedena četiri vida borbi protiv kafira i, še, i, i monatika. Prvo, borba srcem. Da mrzimo sve što kafir ima, A najviše da mrzimo njegovu akidu. Znajte, braćo, kad se židov i kršćanin mole, oni tada su najmrži Allahu Đelešanu. Oni tada kažu da Allah ima sina, neuzubillah. Oni tada kažu da je Allah Isa, sin Marijemin. Oni tada kažu da je Uzer ibn sin Allahovi i tako dalje. Znači, njima je bolje da spavaju nego da ibadete bolje ime, manje greše, manje su mrske Allahu Đelešanu. E zato i moramo mrziti. I mi mrzimo taj njihov kufr. To je prvo što moramo raditi. Zatim, borba jezikom protiv njih. Da objašnjavamo našem narodu i našem ummetu koja je opasnost od Allahu i neprijatelja, bilo da su židovskog ruha ili kršćanskog ili njihovih sljedenika šija i tako slično. Zatim borba protiv nevjernika i monafika i metkom. Te i god možemo da ih ometemo svojim i metkom, trebamo to da uradimo. Otmar radi Allah anu kada je došao u Medinu, vidio je tamo jedan židov tlači muslimane. Ima bunarina, plaći je vodu. Pa je došao i tražio od židova da, da kupi bunar. Normalno, židov kao habit, pokvaren, ne želi, hoće da plače i da živi na račun muslimana. Ali voli dunja žido, zato je i danas i do sudnjega dana čudimo se da to je što nema kod kafira, znači nema jedinstva. Allah Žešanu kad kaže o munasima, el munafikune vol munafikat, ba'duhum min ba'du. Kaže, stiže munafika i, i munafikinja, jel, oni su samo jedni od drugom. Kad lažu, lažu jednako. Jel, kad varaju, varaju jednako kad izmere i na isti način laganja, petljanja i tako dalje. Međutim, nema jedinstva. A kad Allah što govori o mu'minima, oni, on kaže su oni prijatelji jedni drugima. Oni su prijatelji jedni drugima, znači imaju nešto više od toga. Imaju zajedničko, vole se tako dalje. Lopovi ovi, mafija, mafija, ne vole se. Oni se samo kod jagi vole dok je posao u pitanju. E zato Allah Žešanuhu traži da muslimani se bore protiv nevjerika i protiv monatika i metkom. I Helene se na kraju pristaje ovaj židov da prodaje dva dana u hefti bunar muslimanima. Veli imaš je sada i jara i pare. Ja, Imaš je i bunar i para. Međutim, Osmar radijallahu anhu je poručio muslimanima sa hudbe da ponedjeljkom i četvrtkom on dijeli vodu džaba i da se namiri, namiri za ta dva dana za oni ostali 5 dana što im treba. Tako da oni 5 dana ne, nemaju potrebe plaća džaba. Tako da je bunar onda ostao, jel, ovaj, židov je ostao bez para, na kraju je prodao skroz bunar jer je vidio da su muslimani jedinstveni. Da su oni kao jedno tijelo brinu jedni za drugi. Pa je muslimani su jel, ponedjetkom četvrtkom se namirivali za čitavu heftu i ovim danima nisu dolazni i džaba davali pare. A zatim borba i to je najveća borba, borba rukama, svojim životom. Takve nije dovoljno samo mrziti. Kod nas gori srebrenica, naši poglavari predlažu da postimo dan da Allah sačuva muslimana u srebrenici. A niko ne predlaže da se pohvatamo pušaka pa da se uputimo tamo. Jer, fi kulli mekan me kalu, svako mjesto ima svoj govor. Svaka stvar ima, ne možemo mi otići na hađ sad ovoga dana, jer ne vrijedi. E i tako ne mereš ti klanjati vrši namaz, a tamo ti neko hara pokuša. Ne ide, ima priče od toga. E tako, e tako i ovde. Zato što se tiše kjažira, najispravnija borba protiv nije borba sabljom. Borba sabljom. I onda tek se može uspostaviti red na zemlji. Što ne znači, mi ćemo govoriti kasnije, što ne znači da treba sve kreatere poubijati, ali treba i natjerati da budu pametni. Da se pokore Allahovom zakonu i da vlada šarijat na zemlji. A on ne bude vlah u svojoj kući, nećemo mi njega nagoniti u vjeru, nema prisine. A što tiče munafika, braću, protiv nije najbolje oružje jezik. Najbolje oružje protiv munafika je jezik poslanik ali salatu ve salam nije ubio munafike iako je neka nekad dozvoljeno ubijeti munafike ali nije htio da kažu može se eno Muhammed ubija svoje sredenike zato je protiv njih najgore oružje kaže da je jedan alim držao predavanje u nifaku i kaže toliko je duboko otišao da je čovjek skočio i kaže ma što me proziva čito vrijeme i otišao sa predavanjem pogodilo ga, jel? Znači, jezik ga je pogodio, to je oružje koje dira munatika. Jel? Če si na sabahu? Što lažeš kad si učer rekao da ćemo se naći u jedan, što se nismo našli? I tako dalje, i tako dalje. To ovaj, pogađa i to je najopasnije oružje, jer oni vanštino imaju jel, od imana, a unutra imaju šufor u njihovim prsima. I četvrta vrsta džihada jeste džihad protiv zulumšara, novotara i veliki griješnika. I u tom džihadu imaju tri Protiv novotara, braću, zulumčara, najbolje ako možemo da se borimo rukom. Znači, najbolje da se borimo rukom, da ih spriječimo u tome. Jer onaj koji je spreman da čini zulum, koji je spreman da čini novotariju, da širi neprijateljstvo, taj neće, tome neće upaviti plahu priče. Pa nemoj Bog ti dao, pa gdje se okani, tako dalje. Međutim, kada dođe skupina koja naređi je dobro odrećao zla, kada dođe ruka i spreči se, zato su poslanika sallallahu alaihi ve selleme pitali O Allah, poslaniče, poslanik Ali Islame rekao, pomozite mazlu, zalima i mazluma. Pa je on, pa su ashabi rekli, o Allah, poslaniče, znamo da treba pomoći mazluma. Ono nekome je učinjen zlumom. Ali kako da pomognemo zalima? Kaže, spriječite ga u njegovoj namjeri. Spriječite ga što on je odnijetio da uradi. To je pomaganje zlom čara. Pa zato, ako može, da se vodi džihad protiv novotara, onda rukom je najbolje. To ne znači da da i trebamo sve streljati, pobijet, međutim, treba im vjerovatno malo nadmaditi leža ako se ne žele opameti. Ako se ne može rukom, onda to treba vratiti jezikom. Ako nemamo snage rukom i ako će biti veća šteta rukom nego li korist, onda ćemo to činiti jezikom. Danas u Bosni šta bi god uradio rukom, zaglavišiš od 25 do 30 godina u zatvor. Samo sruši onoga jednog heroja koji je sad se prži u džehendemu, a nek mu je Ahmed ime, jel? Sruši njega jednog negdje u parku, otičeš 20 godina jer diraš u, jel, u kulturne spomenike, u objekte kulture i tako dalje. Iako nas je taj režim ukopao do zemlje, Srbi nisu dozvolili onome paši da bude u Beogradu. Titi, odmah su ga protjerali iz zemlje, jel, izvatili ga i poslali ga dalje. Ali je problem, znači, kad ne možemo rukom ili kad nije veća korist rukom, onda moramo se pomiriti sa jezikom. A ako ne možemo ni jezikom, onda, onda moramo to prezrijeti srcem, a vidjet ćemo iz hadisa da je to jako slabo. Jer kaže Resul sallallahu alaihi ve selleme, Na ra'a minkum munkeran, fel yugayruhu bi jedih, fa in lem jestatuja fe bilisani, fa in lem jestatuja fe bil kalbihi, wa zalike ab'afu iman. Ko od vas vidi kakav munker, a ovdje riješ munker je, nije određenom člana, znači svaki grije koji vidimo, svaki grije koji vidimo, trebamo ga spriješiti rukom. Ako ne možete rukom, onda jezikom. A ako ne možete jezikom, onda srcem, وَذَلِكَ أَضْعَفُ iman. A to je najslabiji, to je daif iman, što se reklo. Plaho slab iman. Jer ako ti sve budeš na to srce, dosta nemo što on mora jednik krv slati gore, dole, probleme, trpati u sebe još ako budeš sve grijehe prezirao sa njim ono jednako otkaže bez toga a kamo li jel ako zato nemoj sve na njega nemoj njega opterećavati idi malo jezikom idi malo rukom, neka srce bude snažno za druge stvari. Sa ovim, braćo, sa ovim možemo ukratko malo, samo da se napravi analiza, da se ponovi, smo, znači, nabrojali 13 tačaka koje trebamo ostvariti da bi mogli reći, e sad je ovaj, znamo za čega se borimo, šta trebamo ponijeti od tog zada, od te skrbe koja nam treba na Allahom žašanom putu. Pa rekli smo, jel, da je borba protiv duše, šeitana, kafira, munafika, zulumšara. Rekli smo da borba protiv duše ne ide ako je ne natjeramo da uši vjeru, zatim da radi po njoj, da druge poziva, da sabura i bori se zbog te vjere. Rekli smo da šeitana moramo pobjediti u njegovim lošim namjerama koje nam nabacuje stalu, te nam ubacuje te sumnje, zatim da se borimo protiv njega i njegove strasti koje nam želi da nas odvede od Allahova puta. Zatim smo rekli da borba protiv kafira i munafika ide srcem, jezikom i metkom, a rukama. Zatim borba protiv novotara isto tako ide rukama, jezikom i srcem, I na taj način, ako insan ide ovom postupnošću, inša Allah, on je od onih koji su kompletne ličnosti, naučio vjeru, radi po njoj, poziva druge, uči jeli, i brani tu vjeru, sabura na njoj, zatim se čuva spletki šeitana, bori se, onda tek zna kako će se boj protiv kreatira, kako protiv monatika, kad dati prednost rukama, kad dati prednost jeziku, kad to sve prezda sa srce, to mora čovjek poći od ove prve tačke, a to je, a to je znanje na Allahom Đeršanu putu. Ovo braće je ostvario naš Resul sallallahu alaihi ve selleme. Zato Allah Đeršanu mi kaže, lakad kanet, lakad kanet lakum fi rasulillahi, usvetum hasene. Zaista vi u Allahom poslaniku imate najljepši primjer. Najljepši primjer. On je bio muđahid, on je bio trgovac, on je bio muž, on je bio državnik, on je bio abid, on je bio zahid, on je bio sajid, on je bio onaj koji je volio šehadat na Allahom želešanom putu, bio gazija, molio Allah što on ostane u podnožju Uhuda, molio Allah želešanu da ne zaostaje ni za jedne bojne i on je bio, on je bio kompletna, kompletna ličnost. Ko želi da slijedi Rasulullah sallallahu alaihi ve selleme, mora ići mora ići ovim putem. Bez toga, bez toga ne vredi. Sad, braće, razumijemo tek da prije, prije borbe mora biti borba protiv svoje strasti. Borba protiv šeitana. Tu se ne smije insan zadovoljiti onim načinom i onim tabletama koje koriste drviši. Jer takvi tableta neće nestati čajeva i one trave se može za sudnjega dana proizvoditi. Tako da čovjek, međutim, mi priznajemo da je borba protiv svojih prohtjeva prije ove borbe protiv nevjernika. Jer ona je ko ne, ne ukroti svoju dušu, Ona je ko ne bude natjerao svoju dušu, da bude pokorna i da on upravlja sa njom, u bukvalnom smislu, da znači jednostavno da je priborava da bude Allahu Đelešanu pokorna, tada taj može da odoli i da bude spreman da bude vojnik na Allahu Đelešanu putu. U jednom hadisu kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem Hoćete li da vas obavijestim o mu'minu? Pa kažu, hoćemo o Allahu poslanišu. Kaže, mu'min je onaj od koga su ljudi sigurni za, svoj, za svoje živote i za svoje imetke. Hoćete li da vas obavijestim ko je musliman? Musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku mirni ostali muslimani. Hoćete li da vam kažem ko je muđahid? Muđahid je onaj ko se boji proti svoje duše i prisiljava je da bude pokorna Allahu Đelešanuhu. Hoćete li da vam kažem ko je muhađir? To je onaj ko čini hijžu od grešaka i od grijeha. Hadis bilježi Ahmed i kaže za njega da je sahih. Što znači da onaj ko odgoji svoju dušu da zna koga treba poštovati i čiji metak treba zaštititi i koji natjera svoju dušu da bude pokorna svome gospodaru i koji čini hijžu od grijeha taj je mužahid to je mužahid na Allahom Đelešanohu putu znači vidimo braću da insan koji ne bude prvo obavio obračun sa svojom dušom i dobro je uhvatio se sa njom u koštac i tu bitku neće biti spreman da odoli i da istrči i da bude nosio teže borbe od te a to je borba protiv Allahu i neprijatelja i trebamo na kraju da znamo da je šetan najveća prepreka. Znači, nekako se čovjek uspije i riješiti ti šubhi i riješiti ti prohtjeva koji dolaze, međutim šeta stalno kopka i on je, jel, on je taj potencionalni neprijatelj do, do sudnjega dana. Zašto voditi braće džihad? Mnogi ljudi u pogledu džihada imaju pogrešno razumijevanje. Mnogi ljudi misle da je džihad nešto što, kao što misli predsjednik Turski, da svi ajeti koji govore o džihadu su, nisu za ovo vrijeme. I on je mašao jedan veliki mofeser, pronašao da ima u Kur'anu 330 ajeta koji ne odgovaraju. Maša razumio dobro vjer i veli, ovo sad ne treba. Pa on veli ovaj, da to bilo pametno te ajete derogirati, misleš, jel, da se izbase iz Kur'ana. Jer kako što u tamo ima neće ni židovi ni kršćani samo biti zadovoljni ovo ono ovaj, mrzite i kao što vas mrze i tako dalje jednostavno borite se protiv nevjernika opsjedajte i tako dalje znači to su ajeti koji nikako ne idu u prilog ne mene se s takvim ajetima u Evropu pa vele bolje bi bilo i isključiti iz, iz Kur'ana džihad vraćan na Allahovom putu je Allah Želšanu objasnio zbog čega ga trebamo voditi pa kaže Allah Želšanu وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَنِنْ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهِ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Borite se protiv nevjernika حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً dok ne nestane fitneluka i dok ne bude sva vjera Allahu ako se okane فَإِنْ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهِ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ako se prođu pa zaista Allah Želešanu zna i vidi šta oni rade Znači ovdje kad se u ajetu kaže borite se sve dok ne nestane fitneluka. Šta to znači? To znači da borba traje dok ne bude Allahom Đelešanom zakon. Do te mjere se mi borimo. Jer kada bi, kada bi pogrešno razumijeli ovaj ajet, poslanik Ali Islam se borio jel, i ostavio židove na, na Hajberu. Sami židovi. Zatim bilo židova jel, u muslimanskim vilajetima. Bilo kršćana. Pa kako sad razumjeti, borite se protiv, jel, vokati luhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Dok sva vjera ne bude Allah. Znači, svi bukvalno trebaju primiti islam. Ne. Borba, vraća traje do onoga momenta dok ne zavlada Allahov zakon. A kada zavlada Allahov zakon, nas ne interesuje ko će na kakvom miletu biti. Nek vlada šarijet u Austriji, ne mora ne musliman biti. Nek samo budu kadije koje će sveći ruke i ostaće bi svi bez ruku, jel? Znači, nas interesuje hokm, A ne interesuje nam, ne interesuje nas, ne nagolimo ljude da moraju prihvatiti, da moraju prihvatiti vjeru. Jer poslanik Ali Islam sudi po Allahom zakonu i židovima na Hajberu. Je tako? Oni tamo sami žive, ali im vlada šarijat. Zato kad dolazi presuda šta je bilo svi nakladno. Jel, toliko su učinili grijeha da je Sad ibn Muad presudio tako da je Allah Žešanu sa tom presudom zadovoljan, da im se svima glave poskidaju. A on je bio u savjezu što sa njima, pa je, oni su mislili, evo, ovaj, imamo jel, štelu, on će nas sred, nećemo mi ovaj, proćemo jeftinu. Međutim, Allahov rob je presudio da se međes sva pokolje ko kokoš, ko pilić, jer ne, ne zaslužuju da žive, toliko su nereda, toliko su nereda učinili. Znači, zato je borba. Znači, cilj džihada je da se uspostavio Allahov zakon. Ovo sve braće od osada se vodi džihad. Ovo je samo branjenje goli života. I ovaj džihad ima puno sumnje i kaže ljudi, znaš, to je malo teroristički, to nije ustrojeno, ne trebaju te drade, što će to tako, če su kajševi bijeli i tako dalje. Iako je džihad gdje je dozirno da se borimo pod, pod krstom, Sad da bosanska zastava ima u Bosni krst i da nas čatiri napadnu, mi nama je dozvoljeno da se borimo, jer je tada pitanje o stojnosti muslimana. U tome momentu ne vjerujemo mi sad gledati šta je zastava. Jel? Ne smiješ pobjeti, kada ješ u Njemačku, zato vi nemate laj laj zastava. Ti se bori, klanjaj i bori se na Allahom putu, jer to, ako dođe neprijatelj u tvoju kuću i u tvoju malo, on će pokrati sve. I ko je za islam i ko je protiv islama. Samo nek ima, islam, ima islamsko ime. Međutim, kada mi idemo sa džihadom, e onda mora zastava biti jasna. Mi ćemo i u prvom slučaju, ako možemo stvar da bude zastava la ilaha illallah, pod njom se borimo. Ali ako ne možemo, dozvoljeno je znači da se borimo pod bilo kakvom zastavom, samo da odbranimo gole živote i čas i džamije i tako dalje, ono što imaju, imaju muslimani. Ali ako mi napadamo, onda se moramo boriti samo pod zastavom la ilaha illallah. U drugom ajetu Allah Žešanu kaže, وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ إِنْتَهُ فَلَا عُدْوَانَ إِلَا عَلَى الظَّالِمِينَ Borite se protiv njih sve dok smutnje ne nestane i dok sva vjera ponovo ne bude Allahu. Ako se prođu, onda nema neprijateljstva osim prema onima koji šine zulum. Osim prema onima koji neće se prođu. Tako je rečeno. Znači onaj neko neće se prođe i dalje želi da čini smutnje na zemlji, neće da daje džiziju, neće u islam, e hoće naklad oko voda. Treće nema. Nećeš islam, nećeš džiziju, a onda moramo sa tebom postupiti kako nož kaže. Zato je, braću, cilj džihada, znači, dizanje, uzdizanje Allahu i Žešanu vjeri. I to je obaveza na koju moraju raditi svi muslimani. Prvo zbog čega, znači, se vodi džihad, jeste da uzdignemo da Allahu Allahova vjera bude iza svega. Znači da nema širka, da vlada šarijat. Men qatili takune kelimetullahi hiya la'ulja, fa huwa mujahid, fa huwa fi sabirillah. Kako dolazi u hadisu. Ko se bori na Allahovom putu, da Allahova riječ bude gornja, taj je na Allahovom putu. Pa svak može da kaže za sebe, je li mužahid ili nije mužahid. Onaj ko se borio za neke šest krstova u Bosni, ili ovo ili ono, nek pita sebe zašto se borio ili borio se za ovu ideologiju i tako dalje i ne može sad kad dođe kod Allaha da kaže gospodaru ja bi ovaj da naplatim džihad jer je to bio džihad na nekom drugom putu znači prvi razlog je da se uzigne Allahu ađelešanuhu vjera zatim drugi razlog da se potpomognu oni kojima je načinjen zulum jer Allah ađelešanuhu kaže وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرج من هذه القرية الظالم أهلها Zar se vi nećete boriti, kaže Allah Želešanu, na Allahom Želešanovom putu zbog potlačenih žena, djece i staraca koji kažu gospodaru izbavi nas iz ovoga grada ili iz ovoga sela čiji su nasilnici zolomčari. I većina, i nije većina nego svi Arapi koji su i Ansarije koji su dolazili u Bosnu, najviše su došli zbog ovoga ajeta. Oni su znali da neće Bosna vlada šarijat odmah. Jer za šarijat trebaju jel, domaćini koji razumiju islam. Ne mere Allah živiti i sud po šarijat, kad ne razumije šta je to. Ali su došli i borili se jeli, kod Juke, kod Zuke, kod Hajre, u njegovoj njenoj jedinci. Komandant akcije neka Hajra na Igman. Jel? Ali su se oni borili jer Allah je što vam kaže, da se vi nećete boriti. Za nešto ići pomoći potlačene koji kažu gospodaru, a naš narod kaže, gospod Amerika, pomozi nas i tako dalje, normalno, zbog njihovog džehla, a ne obraćuju se Allahu Želešanu osim jednog malog groja koji razumije vjeru. I treći razlog borbe jeste, vraću odbijanje neprijateljstva odbijanje neprijateljstva. Jer Allah što kaže فَمَنْ يَعْتَدَ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ مِثْلَ مَا اَعْتَدَ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ مَا الْمُتَّقِينَ وَعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ مَا الْمُتَّقِينَ Kaže, ako vas oni napadnu, uzvratite im istom mjerom. Uzvratite im istom mjerom i bojite se Allaha Đelešanuhu, jer je Allah Đelešanuhu sa mutakijama, sa onima koji su bogobojazni. Što znači da je treći razlog zbog čega se mora voditi cilj vođenja džihada jeste odbijanje toga neprijateljstva. Jer ti ako imaš zmiju u krevetu, ti ne mreš nikako zaspati. Moraš tu zmiju dobro namlati, negdje tamo je sasviš komade i odmakan da, da ne smrdi blizu tebe i tek onda rahat, jel, zaspati. E tako i borba, jedan od ciljeva džihada jeste udaljavanje neprijateljstva onemogućavanja neprijatelja da upadne kad on hoće i da radi nered i stije nered među muslimane. Iz ove vraću izlaganja možemo sebe pokušati pronaći i moliti Allaha Želešanuhu da nam pokaže istinu istinom pa da je slijedimo i da nam pokaže laž pa da je se klonemo. Moliti Allaha Želešanuhu da nam omili vjeru kako je imao Resul sallallahu alejhi ve sellem da nam skrati put do dženeta a to je ova viza viza džihada da budemo njegovi turisti koji će nositi torbe od žarišta do žarišta a ne neće biti turista koji idu da bi činili grijehe i da bi svom tijelu koje će biti raskomadano i koje će izagnijeti, istruhnuti u zemlji, ugađali. Molimo Allaha Đelešanuhu da ovaj džil ova generacija koja se sada odaziva vjeri bude Mehdijeva vojska i bude vojska koja će donijeti islam gdje god dolazi dan i noć. Mi ne znamo braćo kadr, mi ne znamo kadr, ali Allah najbolje zna. Ako to ne budemo mi, onda su to naša djeca koju sad ljuljamo. Zato je dobro uljuljajmo sa imanom i sa akidetom i sa znanjem da budu vojskoveže koje će znati kako se vodi džihad šta je islam, šta su principi islama i da budu daje džihada na Allahom želešanom putu, a možda ćemo im mi biti dopunsko punjeni. Možda ćemo mi prvi započeti i biti građevina, a oni će nastaviti dalje jeli, da pokrivaju ono gdje smo mi stali. Molim Allaha želešanohu iz ovoga što smo rekli da bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam dadne giru, ljubomoru prema onima koji se bore na Allahom putu, da im zavidimo i da budemo što prije sa njima u njihovim sapojima. Ovo je što smo rekli do sada, tako reći, sve uvod, sve uvod šta traži džihad. A ako nam Allah želešamo dadne života da moradnemo živjeti ili bude kad neka drugi prilike, govorit o dobrotama, kako straže na Allahom putu kroz ajete i hadise, kako vođenja džihada, kako pogibinje na Allahom džašanom putu i svim onim fadiletima, jer o njima govoriti, a ne znati ovu, ovaj uvod, nema smisla. To je kao kod kod nas ljudima govore sa mimbera stvari koje ljudi ne razumiju. Umjesto da im govore jeli, o osnovnim stvarima oni im govore o stvarima koje mogu samo možda šehovi razumjeti. E zato mi idemo postepeno, a inšallah svaki onaj ko bude se uputio u čitanje o džihadu i praktikovanje i ljubav i staživanje oko džihada, najviše i već je mnogo od nas i ne sumnjam da je iko prihvatio se vjere, a nije slušao o džihadu, nije pročitao puno toga o džihadu, sad treba znači samo da dijelom se inša Allah potvrdi i to će biti pečat s kojim je Allah Đelešanu zadovoljan. Molim Allah Đelešanu da oprosti meni vama, pogotovo vama koji ste, nadat se sa duplim nagradama, jer ste radili po dan, a ako Bog da ovo će se pisati kod Allaha Đelešanu, da ste ratovali po noći, jer ste došli da učite onome što će vam trebati kada se nađete na poprištu borbe. Subhanakallahumma wa bihamdik وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته